Yuqorida biz Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan birinchi ehson sifatini o'rgangan bo'ldik va keyinda darslarimizda yana ikkita darsni o'rganib bugungi darsimizda alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan ittibo ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmoq alloh subhanahu va taolo o'zi rasuliga ergashgan kishilarni yaxshi ko'rishligini va ularning gunohlarini mag'firat qilishligini va ularga o'zining rahmatini nozil qilishligini va'da qildi va sodiq rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rganlar bilan kozib bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tilida yaxshi ko'raman deb o'zi yaxshi ko'rmagan kishilar uchun o'zlariga oyna qo'llariga berib qo'ydi yo yaxshiroq daqiqroq qilib aytganimizda bir o'lchov tarozisini berdiki har kishi bu davosida o'zi haqmi nohaq ekanligini boshqa odamgadan so'rab ko'rganishni o'rniga o'zining oldiga bu tarozini qo'liga berib qo'ydi va bu tarozi bilan o'zini o'lchashlikni rasulini yaxshi ko'rishlik bu og'iz bilangina aytib qutulib ketadigan narsa emas ekanligini va rasulini yaxshi ko'rishlik bu jiddiy narsa ekanligini va alloh tarafidan eng katta va'da bo'lgan Allohning muhabbati va Allohning mag'firati va Allohning rahmatini va'da qilganligini bayon qildi. Bu tarozi Sura Oli Imrondagi Astaizu billah Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom agar Allohni yaxshi ko'rayotgan bo'lsanglar, menga ergashinglar deng. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va mag'firat rahmat qiluvchi zotdir. Mana bu birodarlar hammamizni qo'limizdagi tarozi bu daqiq tarozi shu bilan birga tiniq ravshan tarozidir har kishi bu tarozini har kungi hayotida bir marta qo'yib o'lchasin o'zini shu tarozini bir pallasiga qo'ysin ikki ollohni muhabbatini davo qilgan bo'lsa ikkinchi pallasidan ollohning yaxshi ko'rishligi va mag'firatini ko'rib olaversin bo'lmasa o'zini rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashganligini topa olmasa tarozining bir pallasida u tarozini ikkinchi pallasidan ollohning muhabbati va ollohning mag'firatini ollohning rahmatini umid qilmasin birodarlar shuning uchun bu ollohning muhabbati bu jiddiy masala ekanligini hammamiz bir mulohaza qilib qo'ymoqligimiz kerak bu sizlar uchungina emas yoinki bu yerdagi boshqa odamlar uchungina emas bu avvalo o'zimiz va o'zgalar uchundir alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni juda biz uchun katta bir bashorat va hamda juda bir og'ir mas'uliyatdir ikkinchi oyat لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا sizlar uchun deb ashabi ikromlarga Alloh taolo xitob qilyaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik bordir. Kimga Allohni umid qilgan va rasulini umid qilgan va Allohni ko'p yod qilgan kishilar ekan. Demak, Allohning muhabbatiga erishmoqlik yo'li bu ittibo, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikdir. Lekin ergashishlik Allohni umid qilmasdan turib bo'lmaydi. Rajo, umid shu yerda bir izohlab o'tamiz. bizdagi turli g'arizalar qatorida umid g'arizasi bor. umid g'arizasi g'arizani tushuntirishlik uchun bizda yemoq g'arizasi bor ichmoq g'arizasi bor va bizda jinsiy g'ariza bor bizda qo'rquv g'ariza bor bizda umid g'arizasi bor mana bu g'arizalar agar islom ko'rsatmasi asosida qondirilsa ya'ni halol to'g'ri yo'l bilan qondirilsa insondagi g'arizalar rohatlanadi agar islom ko'rsatmasi asosida qondirilmasa bu g'arizalar beqarorligi kuchayadi zohirda qonganga o'xshaydi avvalgi vaqtdayu lekin beqarorlik vujudga keladi undan kelib chiqqan zararlardan tashqari misol qilib olganimizda yemoq g'arizasini agar bir yeydigan taom bilan qondirmasak boshqa narsa bilan qonmaydi ertamandan kechqurungacha uni qondirishlik uchun har xil kuylarni cholib bersa yoinki har xil qiziqarli so'zlarni aytib bersa yoinki hattoki tinimsiz oyat hadislar bilan uni qulog'iga eshittirilsa ham baribir u g'ariza talpinib turaveradi yeyishlikka bir narsa yemaguncha boshqa narsa bilan qonmaydi yo buni halol yo'l bilan islom ko'rsatmasi asosida qondiriladi yoinki agar halol bilan yo'l qondirilmasa u harom bilan bo'lsa ham qondirilishga majbur bo'ladi inson mana bu narsada harom yo'l bilan qondirilishlik bilan javobgar bo'ladi va hokazo boshqa g'arizalar ham shunga o'xshagan umid g'arizasi bizda alloh subhanahu va taolo bizga umid qilishlik g'arizasini berdi bu g'arizani bilan o'zidan umid qilishlikni bilan qondirdi agar biz ollohdan umid qilmaydigan bo'lsak qandaydir bir narsadan umid qilamizki u bizga foyda ham bermaydigan narsadan umid qila boshlaymiz mana hozirgi mutlaqo dinga unamagan dinni oshkor inkor qilgan ollohni vujudini inkor qilganlar bir narsadan umid qilmay yashayaptimi yo'q ular umid qilib yashayapti lekin foyda ham zarar ham berolmaydigan narsalardan umid qilib yashashyapti ular qo'rqmay yashayaptimi ular qo'rqib yashayapti hatto ko'lankalardan ham qo'rqib yashayapti ularga hech qanday zarar yetkazolmaydigan narsalardan qo'rqib yashayapti ammo mo'minlar o'zlarining qo'rquv g'arizalarini ollohdan qo'rqib qondirib yashashadilar bu qo'rquv ularning hayotini ijobiy foydali hayotga aylantiradi va hokazo boshqa g'arizalar ham birodarlar shunga o'xshagan ana biz alhamdulillah bu umid g'arizasimizni ollohdan umid qilib qondiramiz ergashish g'arizasi bor bu g'arizani alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashishlik bilan qondirdi bu ergashishligimiz dunyo va oxiratda bizga manfaat beradi rasulini inkor qilganlar ollohni inkor qilganlar birovga ergashmasdan yashayaptimi ular ergashib yashayapti ular turli narsalarga ergashib yashayapti ular davrlar o'sishligi bilan shaxslarni o'zgartirib olgan odamlarga yashayapti ergashib yashayapti ularning ergashishliklari dunyo va oxiratda la'natga sazovor bo'lib qo'yyapti ana mo'minlarning baxt saodatli joyi shu yerdaki ularda yaratilingan g'arizani alloh subhanahu va taolo o'zi qondirish yo'lini ham ko'rsatib qo'ydi bu bizdagi ittibo g'arizasi ergashish g'arizasi hatto shu fursatdan foydalanib shuni ham aytaman qalbimizda yomon ko'rish adovat g'arizasini ham yaratdi bir narsani agar yomon ko'rmasak biz bu g'arizamiz qolmaydi bir narsani qandaydir yomon ko'rishimiz kerak alloh subhanahu va taolo unga shaytonni yomon ko'rishlikni buyurdi mana bu bilan biz qondiramiz Allohning dushmanlarini yomon ko'rishlik bilan qondiramiz agar bu g'arizamizni Allohning ko'rsatmasi asosida qondirmasak biz unda ollohni do'stini yomon ko'rib qo'yamiz shuning uchun har bir narsani muhabbat g'arizasini Alloh bizga berdi bu muhabbat g'arizasi Allohga muhabbat qilamiz rasuliga muhabbat qilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ahli baytlariga muhabbat qilamiz sahobalarga muhabbat qilamiz tobiinlarga muhabbat qilamiz ularga ergashgan kishilarga muhabbat qilamiz xullas ollohning do'stlariga muhabbat qilamiz agar bu g'arizamizni ollohning ko'rsatmasi shu asosda qondirmasak ollohni dushmanini muhabbat qilib yashaymiz mana hozirgi vaqtda aksar kishilar bu g'arizalarni to'g'ri qondirmaganlari uchun boshqa bir g'ariz yo'l bilan qondirib olganlar xuddi yana durustroq tushunishlik uchun aytamiz jinsiy g'arizani nikoh tariqasida shar'iy nikoh tariqasida qondirishlikka Alloh ko'rsatma berdi bu g'ariza bilan qondirmaganlar u g'arizasini qondirmasdan yashayaptimi harom yo'llar bilan qandaydir bir nikoh bog'lanishlikni nikohni masxara qilib bir bog'lanish belgisidan boshqa yo'l bilan bog'lan nikoh qilishyaptimi ular bog'lanishlik nikoh yo'lini boshqa bir rasmiyatchilik yo'llariga o'tib baribir qondirishyaptilar Shuning uchun biz musulmonlarning baxt saodatini kengligi shuki, Alloh subhanahu va taolo insonda yaratdi g'arizalarni, bu g'arizalarni hech kim o'zgartira olmaydi. Uni olda olmaydi. Yo buni halol islom ko'rsatmasi asosida qondirsin, yoinki odamlar tarafidan bo'lgan ko'rsatma harom yo'llar bilan qondirsin. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolodan umid qilmoqligimiz kerak Allohdan har bir narsani biz aslida rizqni Allohdan umid qilamiz yaxshilikni Allohdan umid qilamiz farzandni Allohdan umid qilamiz o'g'ilni Allohdan umid qilamiz qizni Allohdan umid qilamiz har bir narsani Allohdan umid qilamiz. Musulmonlar toshdan umid qilmaydi, daraxtdan umid qilmaydi. Musulmonlar har bir sohada o'zining harakat yo'nalishlarida o'zlarining umid qilish g'arizasini Allohdan umid qilishlik bilan qondirishadi. Boylikni Allohdan umid qilamiz. Qanoatni Allohdan umid qilamiz. Xullas hamma islomiy axloqlarni hammasini Allohdan umid qilamiz. Bu narsa shartdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqchi bo'lgan kishiga. Val yawmal axir qiyomat kunini umid qilgan odamga. Ya'ni qiyomat kunini biz umid qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning rahmatini umid qilamiz. Qiyomat kunini azoblaridan Allohning saqlashligini umid qilamiz. Mana bu bizning umidimiz qiyomat kunini umid qilishlikdir. Mana bu yerda bir nuqtani aytib o'tmoqchimanki, juda ko'pimiz Allohdan umidim katta deymiz. Va Alloh qiyomat kunida umidim katta deymiz. Islom mana bu yerda bu oyatda va zakaralloha katironi qo'shib qo'yadi. Allohni ko'p yodiga olgan kishilarga u quruqdan quruq umid qilishlik bilan biz qutulib qolmaymiz. alloh subhanahu va taoloni ko'p yodga olgan kishilarga deyapti har bir harakatimizda muomalatimizda Allohni yodga olamiz birov bilan gaplashayotganimizda Allohni yodimizga olib gaplashamiz birovga gaplayotganimizda to'g'ri gapirishligimiz kerak deb Allohni yodimizga olamiz kizibdan man qilgan deb Allohni yodimizga olamiz bay muomalalarda harom baydan man qilgan deb Allohni yodimizga olamiz halol bayga buyurgan deb Allohni yodimizga olamiz. Ribodan man qilgan deb Allohni yodimizga olamiz. Farzandlarimizni tarbiya qilishlikda Allohni yodimizga olamiz. O'zimizni isloh qilishlikda Allohni yodimizga olamiz. Har bir demak Allohni ko'p yodga olgan kishilarga Rasuliga ergashishlik zarurdir. Demak, Allohni umid qilish, qiyomat kuni umid qilish va buning amaliy suratda Allohni ko'p yodga olgan kishilar uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqlik zarurdir. Demak, biz rasuliga ergashishlikni da'vo qilishlikdan ilgari mana bu uch sifatni biz o'zimizga mujassam qilmoqligimiz kerak. Ana undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biz ergashishlikni o'zimizga lozim ko'rmoqligimiz kerak. qirqinchi biz shaxsiy hayotlarini o'rganar ekanmiz u kishining birinchi ergashishligimiz o'zlarining shaxsiyatlarini o'rganmoqligimiz kerak va shu o'rgangan narsani o'zimizni hayotimizga tadbiq qilmoqligimiz kerak u kishi o'zlarining shaxsiy hayotlarida nimalar qilganlar u kishining amallari nimadan iborat bo'lgan u kishining hayotdagi ahvollari qanday bo'lgan u kishi olloh tarafidan ma'mur bo'lgan narsalar bor o'zlarining shaxslarida ma'mur bo'lgan narsalar bor mana bu narsalarda ba'zi ahvollari borki ergashsak xohlasak ergashamiz xohlamasak ergashmaymiz lekin ergashsak albatta yaxshilik bor masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi taomlarni yaxshi ko'rganlar bunda xohlasak biz ham yaxshi ko'rib yeymiz xohlamasak bu taomdan boshqa taomni yeyveramiz lekin u kishi yaxshi ko'rganlar deb yeyishligimiz bizga ajr bo'laveradi u kishining o'zlarini shaxsiyatlaridir ba'zi narsalarga buyurganlar buyurgan narsalariga ergashishligimiz kerak rasululloh sallallohu alayhi vasallam ki man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun dedilar oysha roziyallohu anha rivoyat qildi Bizi bu shariat ya'ni islom yo'limizda yo'q bo'lgan narsani olib paydo qilgan bo'lsa ya'ni paydo qilgan bo'lsa bu mardud dedilar ya'ni bid'atlar mardud narsalar xususan ibodatlardagi bid'atlarni biz mardud deb bilmoqligimiz kerak islom ko'rsatmasida biz mujtahidlar o'rtasidagi ixtilofotlar bilan aralashmaymiz mujtahidlar islom oyat hadislardan ba'zi bir fikrlarni olishgan bo'lsalar boshqalari undan boshqacha fikr olgan bo'lsalar biz bu sohada aralashmaymiz bir mujtahid bir narsani amal qilgan bo'lsa ikkinchi mujtahid uni aksini amal qilgan bo'lsa biz bu narsalarda ixtilofotlarga aralashmaymiz rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi shaxsiy hayotlarida ko'p e'tibor bergan narsalardan bittasi birodarlar tahajjud namozi rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ashobi ikromlar avvali islomda tahajjud o'qishganlar allohga ko'p yolborib sahar subh vaqtidan ilgari vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tahajjud namozi farz bo'lgan ashoblar ergashganlar alloh subhanahu va taolo keyin buni ashoblardan ko'targan rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrlarini oxirlarigacha tahajjud namozini o'qib qolganlar hatto oyoqlari qavarib ketgan vaqtda shunda sizni gunohingiz kechirildiyu deganlarda gunohimni kechirilganligiga shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi deb tahajjudda davom etdilar lekin buni jamoat bilan ba'zi keyingi ramazon oylarida xususan o'qishdan qo'rqdilarki farz bo'lib qolishligidan qo'rqdilar farz bo'lib qolsa keyingi ummatlarga xususan bizga o'xshagan ummatlarga juda qiyin bo'lib qoladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaxsiy ahvollaridagi holatlarida shu narsalarni ham eslab o'tmoqligimiz kerakki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shamoillari ko'rinishlari qanaqa bo'lganligi haqida musulmon kishilar o'zlari bahs qilmoqlari kerak janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rinishlari qanday bo'lgan bu ko'rinishlardan qaysi amallarga buyurganlar qaysi amallarni o'z holicha qo'yganlar misol qilib aytsak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sochlari bo'lgan lekin soch qo'yishlikka buyurmaganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soqollari bo'lgan soqol qo'yishlikka buyurganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'ylovlarni qisqartirishlikka buyurganlar mana bu narsa davrlarning o'tishligi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shakllaridagi bu buyurgan buyruqlarini buyurmaganlari emas birodarlar masalan buyurgan buyruqlarini davrlar o'tishligi bilan bunday deb biror narsani u kishini eng komil holatda bo'lganligini tan olmoqligimiz kerak boshqa bir falsafalarning ta'sirida bu narsaga zid turishlik bu nihoyatda xatar manhajdir u bir kishining o'zini o'xshatmasligi bu xato bo'ladigan bo'lsa lekin o'xshatmaslikka targ'ib qilishlik bu xatardir birodarlar mana bu narsadan biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni biz iymonimiz shunday bo'lishi kerakki u kishining axloqlari hayo xulqlari kelinchaklardan ham hayolik deb ta'riflanadi hayo boshqalarning falsafasida odamning nuqsoniga dalolat qiladi deydi xususan dinsiz falsafada hayo islomda iymonning asosi hisoblanadi mo'min kishi ba'zi bir so'zlarni sen palonchi shunday qilding deb so'zni xatosini aytishlikdan yuziga qarab hayo qilmoqlik kerak sallallohu alayhi vasallamning odat sharifalari biror bir xatoni bir kishida ko'rsalar odamlarga nima oldiki inson davr taraqqiy topdi endi odamlar hayosiz bo'lishi kerak degan narsa bu juda xatardir birodarlar Bizning davrimizda birov aytmasa kerak, chunki hayosizlikning zararini har bir inson ko'rmoqda hozirda. Shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashishlikda asosiy ergashiladigan sifatlarni biz asosiylarni bilmoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tavhid ulamolari ko'proq to'rttaga bo'lishadilar. Birinchisi sidiq, sadoqat. Ya'ni sadoqatdan maqsad shuki payg'ambarlar abadiy yolg'on so'z aytmagan payg'ambarlar yolg'on so'z so'zlashlikdan pok bo'lishgan chunki risolatning asosi o'zi sadoqat asosiga qurilgan hatto dushmanlari ham ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni biror sohada yolg'on so'zga gapirganligini istab ham topisholmagan eng qattiq bashariyat ichidagi eng qattiq dushmanlari ham hatto birovlar bu kishi yolg'on so'zlaydimi degan vaqtida shu devororiylik deydigan darajada bo'lishmagan topolmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va o'tgan payg'ambarlarni ham biror bittalarini yolg'on so'zni so'zlaganligini hech qaysi bir tarix yod qilolmaydi amonatdor amonat birinchi bundan bir necha ma'nosi bor omonatning olloh tarafidan buyurilgan narsani to'la o'zgartirmasdan o'tashlik mana bu omonat payg'ambarlarda bo'lgan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamda xullas bu amonat tog'lar osmonlar ko'tarishlikdan qo'rqqan shu amonat payg'ambarlar xususan da'vat amonati bularni yelkalarida nihoyat darajada doim shu omonatni ko'tarib yurishganlar biz omonat deganda moliyaviy omonatni tushunamiz ko'proq biz xiyonat deganda ham biror bir kishini moliga xiyonat qilishlikni o'zini tushunamiz lekin bu ham to'g'ri omonat va xiyonat desak bo'ladi lekin amonat bilan xiyonatning ma'nosini hammasi emas bu sohada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir barobar misolni o'xshatib bo'lmaydi hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ldiraman deb yurgan ashaddiy dushmanlar ham o'zlarining omonatini o'zlarida turishlikdan ko'ra hali qarindoshlari yonida tursin payg'ambarimizda turishlikni afzal ko'rishgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratga ketayotganlarda, hijrat nima makkadan madinaga bo'lgan safarlari shu ketayotgan vaqtlarida o'zlari bilan birga bo'lgan abu jahlga o'xshagan odamlarning amonatini ali ibn abi radhiyallohu anhu ni o'rinlariga olib shu amonatlarni egalariga o'tab qo'yishlikni topshirib ketganlar tarixda buni misli bo'lmaydi birodarlar bundan boshqa misol keltirishlikka hojat yo'q fatonat ya'ni zakiylik ziyraylik payg'ambarlardagi ziyraylikdaqa ziyraylik bo'lgan emas birodarlar alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga o'zining muqaddas kitobini jo'natgan bo'lsa aksarlariga ba'zilariga sahifalar jo'natgan bo'lsa ba'zilariga vahiyni o'zini tushirgan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana qur'oni karimni vahiy qildi shu qur'onni ilmini berdi va qur'oncha ilmni qo'shib berildi shu incha ilmni boshqaradigan ziyrak aqlni undan ham ko'proq qilib berdi Chunki aql insonni ilmini boshqaradi, birodarlar. Qaysi bir kishida ilmi ko'p bo'lib, aqli past bo'lsa, u odamni xohlagan ko'chaga borib yurishlik mumkin. Ammo aqli ilmiga hokim bo'lib turadigan bo'lsa, aql ziyrakligi bilan u ilmni qayerda ishlatishni biladi. Misol qilib aytganimizda, biror bir dushmaningiz kambag'allikni sizga maqtaydi. Kambag'allik qiyomat kuni hisob kitobi oson bo'ladi deb sizga tushuntiradi lekin bu gap haq kambag'al kishi oxiratda hisob kitobi oz bo'ladi moli dunyosi kam bo'lsa bosh bo'lsa lekin dushman boylikni sizdan tortib olishlik maqsadida siz shu ilmni ishlatadi agar siz zakiy bo'lmasangiz bu ilmni shunday qabul qiladigan bo'lsangiz dushmaningizga aldanasiz u o'zi boy bo'lib sizni mustamlaka qilmoqchi bo'ladi shuning uchun zaki bo'lmasa inson ilmni foyda bermaydi birovni ilm masalan boylik ham yomon emas boylik bir odam boyligi bo'lsa taqvosi bo'lsa boylik bilan hamma yaxshiliklarni qila olishligi mumkin lekin bu narsani sizga pardalab turadi dushman shunga o'xshagan sizga sizni qaraydiki sizni nihoyatda qattiq urmoqchi bo'lsa sizni urmoqchi bo'lgan vaqtida ko'p sizni kaltaklagandan keyin siz o'zingizni o'nglab olib unga jur'at qilib uni adab bermoqchi bo'lib turganingizda sizga halimlikdan bir gapirib bersa sabrdan birodar bu kechiruvni ulug'ligini bilasanu birovni afu qilganlikni savobi ko'pu halimlikni savobi ko'pu desa bu narsa to'g'ri ilm haqiqatda lekin u dushman agar siz zakiy bo'lmasangiz haqiqatda afuni kechiruvni nihoyatda savobi ko'p deydida sizni kechirib olganingizdan keyin quvvat to'plab sizni qatl qilishligi mumkin zakiy bo'lmagan kishi ozgina bir jamiyatni oilani ham boshqara olmaydi payg'ambarlarning yelkasida tamomiy bashariyatni yuki bo'lgan qiyomatgacha bo'lgan bashariyatni yuki janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yelkalarida bo'lgan bunday zotni fatonat bu kishining zakiylikka shak shubha yo'q buni tarixdan u kishini siyratlarini o'qilgan o'qigan kishilar u kishining zakiyligini haddan tashqari bir yuqori bo'lganligini bilishadilar tabliğ da'vatni yetkazish rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu sifatda misli ko'rilmagan darajada bo'lganlar da'vatni yetkazishlikda yigirma uch yil muddatda eng bashariyat ichida qiyomatgacha unaqa dushmanlari bo'lishi mumkin emas odamlarni ichida yashadilar biror marta u kishini xoh u kishini umrbod xizmat qilib o'tgan odamni dinga chaqirishlikdan u yaxshiligi to'solmadi yoinki umrbod u kishini qatl qilaman degan odamni dinga da'vat qilishlikdan u kishini bir qo'rqituv to'sa olmadi buni odamni qo'rqmasdan da'vat qilishligi mumkin birodarlar qattiqqo'l odamlarni oldida ham insonning ichidagi bekilib yotgan shajoati qo'zg'alib odamlarni haqqa da'vat qilishligi mumkin ammo sizga umrbod xizmat qilib yaxshilik qilib kelgan odam xato qilgan vaqtida xatosini aytishlik qiyindir birodarlar abu tolib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'g'illaridan yaxshi ko'rgan bu kishining turmush qilgan vaqtida nikohlarini abu tolib o'qigan umrlarida tamomiy yaxshilikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilgan u abdulloh sollallohu alayhi vasallamni o'g'illaridan yaxshi ko'rgan bu kishining turmush qilgan vaqtida nikohlarini abu tolib o'qigan umrlarida tamomiy yaxshilikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilgan u kishini yer kurrasida himoya qiladigan birorta odam qolmaganda abu tolib himoya qilgan ammo abu tolibni haqqa chaqirishlikdan bu yaxshiliklari to'sa olmagan birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu tolibni da'vat qilgan abu tolib iymon keltirmasdan o'tib ketgan tabliğ sohasida misli ko'rilmagan Hatto Alloh subhanahu va taolo qattiq oyat nozil qildiki: "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min robbik va in lam taf'al fama ballaghta risalata wallohu ya'simuka minan nas." Innalloha la yahdi yahdil qawmal kafirin. Ey payg'ambar, siz sizga tushirilgan Qur'onni yetkazing. Agar yetkizmasangiz, Allohning risolatini yetkizmagan bo'lasiz. Risolat nima? Risolat qiyomatgacha bo'lgan inson deb atalgan maxluqotga bo'lgan da'vatdir birodarlar bu juda og'ir yuk edi mana shu vazifaniki faqat sizni tanlangan payg'ambarlar sulolasi shu bilan to'xtatiladigan katta bir risolat vazifasi yetkazmagan bo'lasiz degan oyat nozil bo'ldi olloh sizni odamlardan saqlaydi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'riqchilari muhammad ibn maslama edi shoir tushishligi bilan muhammad ibn maslamaga javob berdilar meni hech kim qo'riqlamasin dedilar olloh meni o'zini himoyasiga oldi dedilar yigirma uch yil eng ashaddiy dushmanlar o'rtasida kim muhammadni o'ldirsa u yuzta tuya deb mukofot deb atalgan butun haris odamlar faqat bitta narsaga haris edi dushmanlar muhammad alayhissalomni kallalarni olib dushmanlarni oldiga olib kelib yuzta tuya olishga ishqiboz edi shunday bo'lgan jamiyatni ichida yigirma uch yil olloh saqladi u kishini biror marta tabliq yetkazishlikni to'xtatganlari yo'q mana bu to'rtta sifatda biz ergashishligini bilib olishimiz kerak birinchi sadoqat muomalotda hammasida biz sidiqni o'zimizga lozim ko'rishimiz kerak amonat mana aytib o'tdik olloh tarafidan buyurilgan omonatni o'zimiz to'la o'zimizga tadbiq qilishlik fatonat ziyrak bo'lmoqligimiz kerak farzandlarni uyda xonadonda tarbiya qilishda birodarlar bilan gaplashishlikda dushmanlarning makri oldida turganda fatonat ziyrak bo'lishlikda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmoqligimiz kerak va tabliğ yetkazishlikda ollohni buyruqlarini e'lon qilib aytishlikda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmoqligimiz kerak tavhid ulamolari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdagi asosiy sifatlarni to'rovi deb aytishadilar ba'zi birimiz borki nihoyatda sodiqmiz lekin omonatdor emasmiz ba'zi bir kishilarni omonatdorligini havas qilasiz lekin hech qanday ularda zakiylik yo'q dushmanlar ham xohlagan ko'chasiga yetalab yuraveradi ba'zi bir kishilar nihoyatda zakiy ulardagi aql na havas qilasiz xususan dunyo topishlikka nihoyatda aqlli ammo ollohni buyruqlarini o'zining farzandiga ham yetkazmaydi birodarlar tabliğ sifati mutlaqo yo'q ollohni hukmini aytishlikda biror bir kimsaga aytmaydi bu sohada sen menga tegma men senga tegma deb qo'ya qoladi ularni omonatdorligini ko'rib havasingiz keladi ba'zi odamlar ollohni yo'lida da'vat qilib yetkazadi birovlarni tarbiya qilib o'qitaylik va hokazo deb targ'ib qilib shunday deydiyu hech omonatdorlik sifati yo'q qaysi xiyonatni istasangiz shu odamdan topishlik mumkin mana bu shuning uchun yo sodiqlik yo'q muomalada sodiq hamma ishimiz makr bo'lib qolgan makr hiyla bilan to'lib ketgan bizni shu muhit ham biz majbur qilgan ko'p makr hiylalarga alloh subhanahu va taoloning rasuliga ergashmoqchi bo'lsak mana shu to'rtta sifat hammamizni yodimizda bo'lsin birodarlar shu to'rtta sifatni o'zimizga agar joriy qilmoqchi bo'lsak shu sifatlar bilan biz boshqa bizdagi razil axloqlar yo'qoladi tabliğ deganda bir ozgina to'xtab o'tishimiz kerak Allohning hukmlarini yetkazishlikda ba'zilarimiz bor nashotimiz kelib turganda sog'lom turganimizda kasblarimiz yurganda bolalarni ta'lim berib birovlarni o'qitib haqni tushuntiraveramiz ammo molimizga bir putur yetib qolsa yoyinki kasal bo'lib qolsak yoyinki biror bir gapimiz ta'sir qilmasdan undan ozor ko'rsak u vaqtda bizni hech bu maydonda yo'q bo'lib yurgan odam bo'lib qolamiz payg'ambarlar hammalariga alloh subhanahu va taoloni yo'lida boshlariga yetgan musibatga sustlik qilishmadilar ular zaiflik qilishmadilar ular ruhsizlanib qolishmadilar alloh subhanahu va taolo sobirlarni yaxshi ko'rishligini mana shu yo'lda da'vat yo'lida sabr qiluvchilarni yaxshi ko'rishligini bayon qildi mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga islom ummatidagi har bir kishi u kishining nusxasi bo'lishlikka shakli bo'lishlikka harakat qilmoqligi kerak birinchi bayonda va ollohni yo'lidagi jihodda hikmatlik bo'lishlikda va tajribali bo'lishlikda ibodatda dunyoni do'st tutmaslikda jur'atda va sabotda karamlik bo'lishlikda xususan birovlarga marhamatli bo'lishlikda muloyim bo'lishlikda hushyor bo'lishlikda ilmda amalda va hatto o'zining holatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan buyruqlarni bo'lgan holatida shu narsalarda hammasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shamoillari qanaqa bo'lganini surishtirib shu shamoilga o'zini solishlikka harakat qilmoqligi kerak shundagina alloh subhanahu va taolo bu kishining harakatiga agarchi bir kichkina harakat bo'lsa ham unga najot beradi nusrat beradi agar shu yo'lda vafot qilib ketsa katta ajr bilan o'tadi Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan 5-inchisi mana hadisi qudusiyda bayon qilingan vajabat mahabbati lil fiyya val fiyya val fiyya meni muhabbatim deydi Alloh taolo lozimdir meni yo'limda muhabbatlashganlarga va meni yo'limda ziyoratlashganlarga va meni yo'limda bir birlariga marhamat qilisha olganlarga deyapti hatto meni yo'limda deb yo'l kalimasi ham yo'q birodarlar men uchun yaxshi ko'rganlarga deyapti alloh taolo bir birlarini olloh uchun yaxshi ko'rganlar olloh uchun bordi keldi qilganlar olloh uchun bir birlariga muruvvat qilganlarga mening muhabbatim vojib degan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisi muborak bir rivoyat qilinganki <clears throat> إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ سعيد بالله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allohning shunday bandalari borki, ular payg'ambar emas, shahid emas. Ularni ammo payg'ambarlar ham, shahidlar ham orzu qiladi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bularga berilgan manzilni, martabani ko'rib. shunda ashoblar so'rashdilarki bularni kim ekanligi bilan bizlarni xabardor qilasizmi deganlarda ular ollohni muhabbati bilan muhabbatlashganlar o'rtalarida qarindosh emas yo oldi berdilari yo'q shu sabab bilan bog'lanib qolgan emas qarindoshlik bilan bog'lanib qolgan emas oldi berdi bilan bog'lanib qolgan emas ularni yuzlari Allohga qasam ichib aytamanki dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlari ham nur bo'lib turadi. Va ular nurning ustida. Odamlar qo'rqqanda bular qo'rqishmaydi. Odamlar g'amgin bo'lganda bular g'amgin turishmaydi dedi. Va shu oyatni o'qib qo'ydilar. Allohning do'stlari ularga qo'rquv ham yo'q, ular g'amgin ham emas degan oyatni o'qidilar. uch narsa borki kimda shu uch narsa bo'lsa iymonni mazasini tatiydi biz dunyoda ko'p narsalarni mazasini bilamiz shirin narsalarni mazasini bilamiz achchiq narsalarni mazasini bilamiz iymonni mazasi bor bu maza faqat uchta kishigina biladi uchta sifati bor kishigina biladi bittasi Alloh rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lsa birovni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa va kufrga qaytishlikni o'tga uloqtirishlikni qancha yomon ko'rsa o'tga uloqtirilishlikni qanchalik yomon ko'rsa xohlamasa islomdan chiqib ketishlikni xayoliga kelganda xuddi shunaqa qo'rqib ketsa mana shu odam iymonning mazasini tatiydi dedi. Abu Zar al dan rivoyat qiladiki, "Ya Rasululloh, ar-rajulu yuhibbul qawma va la yastati'u an ya'mala bi'amalihim." Aytlarki, Abu Zar al ghafori payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radilar. U kishini nihoyatda yaxshi ko'radilar. Abu Zar al-G'iforiydaqa bir yaxshi ko'rgan sahobalar kam bo'lgan birodarlar. Hattoyinki Halilim deb xitob qiladilar. Abu Zar G'iforiga xos vasiyatlarni qildilar. Shunga amal qilib o'tib ketdilar. Bir viloyatni so'radilar. Biror bir viloyatga vali qilib tayin qilib qo'ying deganlarda aytdilarki, "Yo Abu Zar, men sizni yaxshi ko'raman. Biror ikkita odamga amir bo'ling" dedilar. "Sizni yaxshi ko'raman" dedilar. Yaxshi ko'rganliklari sababli biror mas'uliyatni yelkangizga olmang dedilar. Ba'zi vaqtda bir viloyatga valini men so'raganlarda ba'zi rivoyatlarda keltiriladiki siz zaifsiz bu omonatdir voliylik qiyomat kuni ko'p hasrat bo'ladi dedilar bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radilarda qiyomatda bu kishidan martabasidan martabalarning past ekanligini aniq bilardilar va ishora qilib so'radilarki mana bu hadisda yo rasululloh ba'zi odam odam ba'zi kishilarni yaxshi ko'radi lekin ularning amalini qilolmasa qiyomatda ahvoli qanday bo'ladi deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushundilarda anta ya aba ma'a man ahbabta ey abu zar siz yaxshi ko'rgan odamingiz bilan bo'lasiz qiyomatda dedilar shunda unday bo'lsa men va rasulini yaxshi ko'raman dedilar shunda man ahbabta deb qaytardilar siz yaxshi ko'rganingiz bilan bo'lasiz dedilar abu zar g'iforiy yana qaytardilar birodarlar bir odam bir yaxshi ko'rsa ollohni do'stini yaxshi ko'rish kerak bir odamni martabasi uchun yaxshi ko'rib moli davlati uchun yaxshi ko'ring lekin solih odam bo'lsa martabali bo'lsa ham yaxshi ko'ring moli dunyolik bo'lsa ham yaxshi ko'ring lekin yaxshi ko'rishligingizni sababi Alloh uchun bo'lsin Allohni do'stini yaxshi ko'ring odamlar juda ko'p kishilarni yaxshi ko'radi hech qanday shariat hukmini qilmagan shular bilan birga oladi birodarlar kishi o'zini yaxshi ko'rgani bilan dedi deyaptilar dushmanini yaxshi ko'rishlikdan hazar qilmoqlik kerak chunki shu bilan bo'lib qoladi yaxshi ko'rishlik Alloh uchun yaxshi ko'rishlik haqida mikdom radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Bir kishi bir birodarni yaxshi ko'rsa, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb xabardor qilib qo'ysa, unga beparvo bo'lib qolishligi mumkin. qalbni ishini birov bilmaydi unga beparvo bo'lishligi natijasida masalan men bir odamni olloh uchun yaxshi ko'rsam uni xabardor qilmasam men bir tobim yo'q bo'lib kasal bo'lib yotsam boshqa odam meni ko'rgani kelmasa xafa bo'lmasligim mumkin lekin uni men yaxshi ko'rganligimdan xafa bo'lishligim mumkin birodarlar shuning uchun xabardor qilib qo'yishim kerakki men sizni olloh uchun yaxshi ko'raman deb chunki unga nisbatan meni qalbim boshqacha bo'lgandan keyin uning qalbi ham menga nisbatan boshqacharoq bo'lmoqligi kerak agar u boshqalardan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lmasam ham u kishidan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lishim mumkin shuning uchun xabardor qilib qo'yishligi kerak oltinchi sifat إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص alloh subhanahu va taolo islom avvalida jangni farz qilmadi, balki ruxsat bermadi. Hamzat ibn Abdul Muttolibdek shahobatlik kishilar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u kishiga ergashgan kishilarga ko'p ozorlar bo'lishiga qaramasdan ular qatl qilinishligiga qaramasdan bular ularga kechirishlikdan boshqa ish qilishmadi alloh tarafidan qitol oyati nozil bo'lmadi birinchi oyat ruxsat berildi أذن للذين keyin alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi va keyin farz qildi mana bu oyatda Alloh yo'lida mustahkam binoga o'xshagan bo'lib saf bo'lib turib jang qilgan mujohidlarni Alloh to'sadi. Biz shuni bilaylikki bir kishi shu oyatda bir chuqur bir nuqta bo'lyaptiki biror odam katta bir harsang toshni katta bo'lsa ham uni yakka holatda siljitishlikka qodir bo'laveradi ammo marsus bino bo'lib bir biriga kirishgan bino bo'lib turgan tosh bilan urilgan binoni bir kichkina toshini chiqarib olishlikka qodir bo'lmaydi birodarlar ammo u toshdan nechi barobar katta toshni harakatlantirishlikka qodir bo'ladi alloh subhanahu va taolo bir biriga kirishib ketgan binodek bo'lib saf bo'lib turgan Alloh yo'lida bo'lgan mujohidlarni Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarning bittasi Alloh yo'lida xuddi bir-biriga yopishgan bino bo'lib turib mujohid bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Ashoblar mana bu sifatni egallagan zotlar ashoblar edi. alloh subhanahu va taolo ularni juda ozchiligida Alloh ularga nusrat berdi. Ularning shu sifatni qo'lga egallaganlari uchun Alloh subhanahu va taolo bularga misli ko'rilmagan g'alabani berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshlik vaqtidan kishilarni jur'atli bo'lishlikka odatlantiradi sahih hadislarda al muminul qaviyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'ifi va fi kullin khayrun quvvatlik mu'min yaxshiroqdir va suyimliroqdir Allohga zaif mu'mindan. quvvatsiz mo'mindan va ikkovida ham yaxshilik bor mo'min bo'lgandan keyin zaif bo'lsa ham yaxshilik bor lekin Alloh yaxshi ko'radi quvvatli mo'min shuning uchun musulmon kishilarning ashoblarning farzandlari go'daklikdan ular shunday jihod ruhi bilan o'sishadi sahobalardan ikkitalarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jihodga jo'natayotganlarida saf qilib qo'yardilarda shu saf bo'lgan sahobalarni ichida kichkinalari safni ora orqalarida bekinib turishardilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlarni safdan qaytarardilar yosh bo'lganligi uchun ular bekinib turardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saflarni orasini ko'rib kichkinalarni qaytarib yuborardilar shunda ba'zi go'dak kichkina o'n yoshlik o'n uch yoshlik sahobalar oyoqlarini uchi bilan baland bo'lib turishga harakat qilishadilarki alloh subhanahu va taoloning shu ajridan mahrum bo'lmasligi uchun sahobalardan bolalardan ikkitalarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarib yubordilar qaytarib yuborganlaridan keyin bittalarini dadalari kelib bu dadalari buni olib qolishlikka harakat qilgan emas islomda islomning mujohidlarini ma'lum daftari bo'lgan emas ular ro'yxatga olinmagan ularning qalbidagi o'zi ruh yetgan birodarlar islom tarixida biror bir jihodning ro'yxati bo'lgan emas birodarlar shu ikkalalarni qaytarganlaridan keyin yoshlik sababli ular har qancha saflarda bekinsalar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarib yuborganlaridan keyin dadalariga shikoyat qildi men rohmiy ya'ni merganman dedilar mergan deb aytilgandan keyin qabul qildilar shunda sheriklari aytdilarki men bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam sharigimga ruxsat berdiyu menga ruxsat bermadilar agar kurashsam yiqitaman uni dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkovlarini chaqirtirib shunchalik hassos edilar ikkovini chaqirib ro'baroda kurashtirdilar haqiqatda ham yiqitdilar yiqitganlaridan keyin hushiga ham ruxsat berdilar mana bu narsa shunga dalolat qiladiki islom avlodlari hammasi yoshlikdan ular nihoyatda jismonan chiniqib katta bo'lganligiga dalolat qiladi ular bilishganki quvvatli mo'min zaif mo'mindan Allohga suyimliroq deb bilishganlar ular zulm uchun quvvatli bo'lishlikka harakat qilmaganlar ular bir o'zlarining do'sti dushmanini ajratmasdan do'stini jazolashlik uchun quvvatli bo'lishgan emaslar ular ular ollohga suyumli bo'lamiz deb turib quvvatli bo'lishlikka harakat qilishganlar olloh bizni yaxshi ko'radi jismonan quvvatli bo'lishligimizni deb yaxshi shunga harakat qilishgan bizda mo'minlar zaif bir tomondan mabodo quvvatli bo'lsa ham o'zining mu'min birodariga quvvatlini ko'rsatadi. Ana bu narsani biz bilishimiz kerak. Biz Allohga suyimli bo'lishlik uchun quvvatli bo'lishga harakat qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ومروهم أن يثبتوا على الخيل غصبا avlodinglarni suzishni o'rgatinglar dedilar. rimoyat buni qo'yib beringlar o'rgansa o'rganar deganlari yo'q o'rgatinglar dedilar buyurdilar rimoyat merganlikni o'rgatinglar dedilar otlarga minishlikni o'rgatinglar dedilar ularni otda mustahkam turishlikka o'rgatinglar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolalarni shunday qilib chiniqtirardilar agar masalan ota ona nima uchun ota onani buyurdilar bu yerda bir sir ham bo'lishi mumkin ota ona farzandga mehribon u biror bir chuqur joyda suzayotgan cho'milishiga yo'l qo'ymaydi chunki u cho'kib ketib qoladi deydi daraxtga chiqishligiga yo'l qo'ymaydi yiqilib tushadi deydi agar siz bolalarni shu hayotiga tekshirsangiz u suzishga o'g'il bolalar qiziqadi yoki daraxtga chiqishlikka boshqa narsadan siz daraxtga chiqsang yiqilasan desangiz sussang cho'kib ketasan desangiz biror bir qattiq ishni qilsa unga qoqilib ketasan desangiz uyda shunda o'tiraversa katta bo'lgandan keyin ham ko'chada birov ketayotgan bo'lsa to'xta desa to'xtaydi cho'ntagidan chiqar desa chiqaradi shunday bo'ladi shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu ta'limlari buni o'rgatinglar degan ma'no buni suvga tashlab xohlasang o'rgan degani emas albatta ta'lim degan narsa o'ziga xos bir xususiyatga ega bu ta'lim o'zini bir shart sharoitlari bor hatto mana bu boshqa hadislar bor shu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qur'on ta'limi va kitobat yozishlikni min haqqil valad alal valid an yuallimahu rimayata va sibahata val kitabata val qiroa deb qator keltirganlar suzish va merganlik va Qur'on o'qish va xat yozishlikni o'rgatishlik otani ustidagi farzandning haqqi deganlar. Alloh subhanahu va taolo bu bizni mana shunday islom avlodini shu shunday tarbiya topganligi mana bu ruh Alloh subhanahu va taologa suyimli bo'lishligi uchun. Alloh yaxshi ko'radi degan sifat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrida salamat ibnul aqva degan sahoba bor edilar nihoyat darajada yuvroq kishi edilar hozirgi jahondagi eng yug'roq kishilarga taqqoslansa u kishilardan ilgariroqligini tarixdan o'qib bilgan kishilar biladi ibnul aqva shunday tovushlari baland kishi ediki agar tovush qilsalar bu chekkasiga ovozlarini eshittira olardilar zakot tuyalariga hujum qilgan mushriklar kelgan vaqtda shu voqeani bilib tovush qildilar tovush qilganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jur'atli edilar bir kishini otini so'rab keldilar kelganlarida salomatul akvani yugurib kelayotganlarini dedilarda nima voqea deganlari zakot tuyalariga dushmanlar hujum qilib olib ketdi dedilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki siz borib turing biz orqangizdan otda yetib boramiz degan ekanlar ya'ni bu degan so'z nihoyatda bir addo yug'roq bo'lgan kishilarniki ishora bo'lgan va undan tashqari bu kishi bergan ekanlar bir kishi nechta kishini ovora qilib turganlar agar u dushmanlar ko'radiki bir kishi shuni oldinlar qatl qilib o'ldirib qo'yaylik deb dushmanlar burilib hujum qilsa bir yugurar ekanlar u ular ortda bo'lsa bu kishiga yetolmay yana qolar shunday qilib ularni mashg'ul qilib turganlar mana salamatunul akva ashoblarni ichida shunday xususiyatga ega bo'lgan juda ko'p kishilar bo'lganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari bunda namuna bo'lganlar uhud jangida yer handaq kavlanayotgan vaqtda bir tosh chiqib hech qaysilari ko'tara olmagan vaqtlarda o'zlari shu toshni ko'tarib olib berganlar o'zlarida ham shunday Allohning mo'jizaviy bir quvvatlari bo'lgan, agarchi o'zlari o'tkarma roza tutib yurgan bo'lsalar ham. O'tkarma roza bir saharlik bilan 2 kun, 3 kun iftor qilmasdan tutishlikni aytiladi, birodarlar. Musulmon millati har xil fikrlar bilan o'zini mafkurasidan chalg'ib qoldi, birodarlar. Vaholanki Alloh subhanahu va taologa quvvatlik mu'min zaif mu'mindan eng afzalidir. va rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng katta ulug' shahidni aytdilarki رجل قام إلى سلطان جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فهو بين حمزة وعلي وجعفر dedilar. Eng ummatimni shahidlarning afzali zolim sultonga turib haqni gapirgan, yomon narsadan qaytargan shunda uni qatl qilib tashlagan qatl qilgandan keyin bu ummatimni shu shu ummatim hamza ali jafar ulug' shahidlarning orasida bo'ladi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'minlarni nihoyat darajada qaviy bo'lishligi bilan tarbiya qilyaptilar sifat va 8-9 sifatlar inshaalloh kelgusi darsimizda o'rganamiz. Bu sifat ham uzoqroq to'xtalib o'tganligi uchun innalloha yuhibbul muttaqin. Muttaqinlarni taqvo sifatiga ega bo'lganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Taqvo sifatiga ancha to'xtalib o'tishligimiz uchun darsimizni inshaalloh yana darsda biz shu Alloh yaxshi ko'radigan sifatlardan hozir biz 6 ta sifatni o'rgandik. biz inshaalloh 9 ta sifat bilan tugatamiz va boshqa qisqacha 10 sifatni ham aytamiz. Inshaalloh hozirgi darsimiz shu innalloha yuhibbul muttaqin Allohdan qo'rquvchi kishilarni, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi.